بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم سيما حقيقه Allahu azza wa jalla siku ya kiyama atasema ya ibn adam ewe mwanadamu maridtu falam taudni nilikuwa mgonjwa ukuja kunitembelea na hapa ndio ile faida itaja jana ikiwa mulirakis katika darasa ya aqida tulitaja kuwa msingi katika misingi ya ahli sunna katika i'tiqadi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuchukua dhahiri ya nas sasa hapa ahlul bid'ah waweza kuambia wasemaji sasa watoa sifa ya maradhi kwa Allah hapa sema la tulitaja faida kuwa ikiwa kuna dalili ya kuondoa ile dhahir basi hiyo dalili itafuatwa iko wapi hiyo dalili isikilize hapa qala ya rabbi yule mja atakapoambiwa hivyo atasema ewe mola wangu kaifa auduka wa anta rabbul alamin nitaweza vipi mimi kuja kukutembelea wewe eti kuwa ni mgonjwa na wewe ndiyo mola mlezi wa ulimwengu wote qala hapa ndio akafasiri maana ya yale maneno qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu je hukujua kuwa mja wangu fulani alikuwa mgonjwa hukwenda kumtembelea ndio maana nini maridtu falam ta'udni kuna mja wangu fulani alikuwa mgonjwa ulijua na hukwenda kumtembelea ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu hujui kuwa lau kama ungelikwenda ukamtembelea ungenipata mimi kwake na hii maia ni maia hasa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa pamoja na yule anayekuwa mgonjwa wala haimaanishi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake yuko pale la lakini maia hasa yuko pamoja na yeye kwa sababu mgonjwa mara nyingi huwa karibu zaidi na nani na Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah yuko na yeye amnusuru amuhifadhi ampa utulivu maia hasa ya ibn adam na hiyo ndiyo tafsiri ya zilizobakia sasa Allah subhanahu wa ta'ala atazifasiri mwenyewe istat'amtuka falam tut'imni nilikutaka unilishe chakula ukunilisha wewe qala ya rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ile mji atasema ya rabbi nitakupa vipi chakula na wewe ndiyo mola mlezi wa ulimwengu wote قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه هجوا جوانغ فلاني أليكو ننجا أككوومبا أكتك شكولا هكم بشكولا أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي kwani hujui wewe lau kama ungelimlisha yule ajiri yake na thawabu yake ungeipata kwangu ibna adam istasqaituka falam tas falam tasqini ewe mwanadamu nimekuomba maji hukunipa قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين mji atamuuliza ya rabbi vipi nitakupa maji wakati wewe ndio mola mlezi wa ulimwengu wote qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi alikutaka umpe maji mja wangu fulani hukumpa wakati ulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo ama innaka law saqaitahu wajadta dhalika indi law kama ungelimpa maji ajili yake leo ungeipata kwangu hapa alhadith rawahu imam muslim قال ابن القيم رحمه الله فقال في عيادة المريض لوجدتني عنده وقال في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي ففرق بينهما الله سبحانه وتعالى ألبتاجا كوس زيارة يمغونجو أكسما لوجدتني عنده أنجني بتميمي كواكي لكن ألبوزمومزي يتشكولنا نماجي أكسما لوجدت ذلك عندي akatofautisha bimaana ungepata ajiri ya kile ulichokifanya kwangu mimi fa innal maridha maksurul qalbi walau kana man kana kwa sababu mgonjwa mara nyingi huwa amevunjika moyo dhaifu ni mnyenyekevu awe atakavyokuwa waweza kuona mtu ajipiga kifua ajifanya jabari akapigwa na kihoma ukashangaa ukamwona amenyenyekea kwa ile homa iliyompata itokea kama amekuwa mpole فلا بد أن يكسر أن يكسره المرض لازم لمراض يتنفنج فنج يدمت فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده kwa akiwa ni mu'min moyo wake umevunjika vunjika umenyenyekea kwa yale maradhi basi Allah huwa pamoja na yeye subhanahu wa ta'ala قال الشيخ حفظه الله وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل نهين دليل يكون مgonjwa yuko karibu zaidi na Allah azza wa jalla wa anna du'aahu li nafsihi wa li ghayrihi mustajabun na kuwa yule mgonjwa kujiombea nafsi yake na kuwaombea ndugu zake dua yake yakubaliwa وقد أضاف الله المريض إليه تشريفا له وتقريبا na Allah subhanahu wa ta'ala amemwegemeza huyu mgonjwa kwa nafsi yake ili kumtukuza na kumkaribisha zaidi na yeye ويدل على استحباب عيادة المريض وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده لقوله لوجدتني عنده na hapa pia kuna dalili ya kupendekezwa kumzuru mgonjwa na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na yule mgonjwa na yuko pamoja na anayemzuru yule mgonjwa pale aliposema la wajadtani indahu na hii ni maia kama tulivyotaja hasa ويستحب عند عيادة المريض الدنو منه والجلوس عند رأسه katika mambo yanayopendekezwa unapokwenda kumtembelea mgonjwa uwe karibu na yeye na hii ni ikiwa yawezekana kuna maradhi mengine huwa waambiwa ukae mbali na yeye sababu pengine kwa mfano manaa ya mwili wake yani kule kuweza kujizuia na maradhi mengine ni dhaifu sana kwa kuona baadhi ya maradhi waambiwa ukae kando usije ukamzidishia maradhi juu ya maradhi alikuwa ni sababu ya kuja maradhi mengine kama kwa mfano maradhi ya saratani afana Allah iyakum katika mwili wa mwanadamu huwa dhaifu kwa mara nyingi ukienda kumtembelea wawekwa mbali isije ukawa uko utokako pengine una mafua tu ukawa ni sababu sio wewe unaeleta yale maradhi anayejaalia maradhi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine ni Allah subhanahu wa ta'ala lakini kuna asbabu kwa usije ukawa ni sababu ya kumzidisha maradhi juu yale maradhi aliyokuwa nayo ndio mara nyingi waondoka lakini ikiwa si maradhi ya aina hiyo basi uwe wapi uwe karibu na yule mgonjwa na uwe upande wa kichwa chake عند رأسه والجلوس عند رأسه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريضة jalasa inda ra'sihi Mtume sallam alikuwa akimtembelea mgonjwa hukaa upande wa kichwa chake ثم قال سبع مرار كيش وسيم مر سبع من هيا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك مر فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه ikiwa bado أنا umri mgonjwa yule بس kwa dua hii Allah subhanahu wa ta'ala humponya yule mgonjwa kwa والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ويكيو شجع لي وكوان يا يكوفا تكوفا لكن كي بعد كنا عمري basi hii dua ni katika adhiya ambazo akisomewa au akiombewa yule mgonjwa biidhnillah taala hupona kutokamana na maradhi yale وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض kulikuwa na kijana mmoja wa Kiyahudi alikuwa akimuhudumikia na kumtumikia mtume sallallahu alaihi wasallam huyo kijana akapatwa na maradhi فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kumtembelea pamoja na kuwa ni myahudi akaja kumtembelea kumjulia hali faqa'ada 'inda ra'sihi akakaa upande wa kichwa chake faqala lahu akamwambia aslim sidimu fanadhara ila abihi wa huwa indahu yule kijana akamtizama babake babake alikuwa pale karibu faqala lahu ati' abul qasim sallallahu alaihi wasallam yule baba akamwambia mtii abul qasim sallallahu alaihi wasallam msikilize anachokuambia fa aslama yule kijana akasilimu فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار والحديث رواه البخاري متوم صلى الله عليه وسلم أكتوكه كي يسيما الحمد لله سفزوت جيما نزكي الله سبحانه وتعالى أليموكوه يكيانا كتوكمانا نموتوه tizama mtume sallallahu alaihi wasallam akarejesha fadhila zote kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu aliyemuongoa ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye humuongoza anayemtaka kwa kamhimidi Allah na kusema alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar Allah ndiye aliyemuokoa kutokamana na moto وفي الجلوس عند رأس المريض فوائد mtu aweza kuona tu tumeelekezwa na Mtume sallam kukaa katika upande wa kichwa cha yule mgonjwa lakini ndani yake kuna hikma na kuna faida kuna fawaid منها miongoni mwa faida hizo أن العائد إذا كان عند رأس المريض فهذا أيسر للمريض عند محادثته بخلاف ما إذا كان بعيدا عنه yule anayemzuru mgonjwa akiwa upande wa kichwa cha yule mgonjwa huwa ni wepesi zaidi kwa yule mgonjwa anapozungumza naye kinyume na yule anayekaa mbali atapata uzito wa kunyanyua sauti kwa akiwa karibu pale yawasahali kwake yeye kuzungumza kwa sababu wakati mwingine maradhi humpata mtu mpaka kule kuzungumza kunyanyua sauti pia hawezi kwa akiwa pale karibu humsaidishie yule mgonjwa katika kuzungumza naye hii faida ya kwanza ومنها أن هذا أكثر مؤانسة للمريض kufanya hivi basi ni kumliwaza zaidi yule mgonjwa akuhisi uko karibu na yeye wamliwaza zaidi yule mgonjwa ukiwa karibu na yeye wamfurahisha na kumtuliza moyo wake yule mgonjwa ومنها katika faida pia أن في ذلك تمكنا من تطبيق سنة وضع اليد على ناصية المريض ni sunna kumwekea mkono mgonjwa sehemu ya mbele ya kichwa nasia sasa huwa sahali zaidi ukiwa karibu na kichwa chake wakati wataka kumwombea dua wataka kumsomea ruqya hizi ni baadhi ya faida zinazopatikana kwa yule mtu anayekuwa karibu anayekaa karibu na yule mgonjwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwa vitendo sunna hii unapoingia kwa mgonjwa ukae upande wa nini wa kichwa chake ومن فوائد هذا الحديث na katika faida tunazipata katika hadithi hii ya mtume صلى الله عليه kumzuru yule kijana wa Kiyahudi faida katika faida zinazopatikana katika hadithi hii anna iadata almushriki jaizatun idha qusida biha ta'lifu qalbihi wa da'watuhu ila alislam kuwa kumtembelea mgonjwa mushrik mgonjwa ambaye si muislamu yajuzu yajuzu kumtembelea ikiwa malengo ni kumpendezea ule moyo wake Uislamu na kumlingania katika Uislamu watarafuku bihi fi ziyarati hatta ya'nasa li ahli al wa muamalatihim kadhalika kule kuwa mpole katika kumzuru yule mgonjwa mpaka awe atapumbazwa na kuliwazika yule mgonjwa na waislamu na muamala wao mzuri kuangalia pamoja na kuwa si muislamu amekuja kumtembelea kumjulia hali yake huenda ikawa ni sababu ya yeye kulainika na kuingia katika uislamu fayalinu qalbuhu fayuslim huenda moyo wake ukalainika akasilimu وهو داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى نهي ينجيا katika kuenea kwa neno lake Allah subhanahu wa ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin Allah hatukatazi sisi kutokamana na wale ambao hawajatupigia vita katika dini yetu wala kututoa katika majumba yetu tuwafanyie wema na uadilifu Allah yuwapenda waadilifu kinyume na walivyo khawarij khawarij hutoa picha nyingine ya Uislamu kuwa ni dini ambayo ni kuua tu kumaliza tu la ikawa kila mahali wewe ua maadamu si muislamu hata akiwa yuko katika ahadi na waislamu hata akiwa yule mtu hajapiga vita uislamu we maliza tu la hakufanya hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kijana wa kiyahudi yahudi alivyokuwa mgonjwa akaenda kumtembelea tizama kule kumtembelea tu ikawa ni sababu katika sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza katika uislamu kwa muamala mzuri ni jambo muhimu sana katika kuwalingania watu katika Uislamu muhimu sana hasa ukimuona yule ambaye si Muislamu haja kupiga vita katika dini yako amiliana na yeye muamala mzuri na umlinganie katika Uislamu pengine hajui chochote katika Uislamu wangapi katika watu lau kama ungewaambia tu kuhusu Uislamu moja kwa moja ungeukubali na kusilimu kwa watu wachangamke katika hili kila nafasi unaopata walinganie watu katika Uislamu una mfanyikazi nyumbani si muislamu mlinganie katika Uislamu polepole mvutie huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza na wewe huku pia jukumu la kuwa wewe ndio wamuongoza wewe jukumu lako ni kufikisha tu anayeongoza nani Allah subhanahu wa ta'ala wewe fikisha tu ukishafikisha wewe Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe akitaka kumuongoza atamuongoza wewe jukumu lako kufikisha ومن فوائده katika faida zinazopatikana katika hadithi hii anna sana'i' al-ma'ruf taftahu qalb al-mad'u kule kuwafanyia watu wema hufungua nyoyo za wale unaowalingania fanyie wema وهذا من الفقه في الدعوة نيني كتك وفهم مزوري كتك دعوة كتك فقه كتك دعوة وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله نيني كتك موانغوزو أليوتو وشيام تومي صلى الله عليه وسلم كتك كلنغني واتو كتك نجي الله بكلمة جميلة أو هدية طيبة كونينو زوري وزمومزنا واتو زوري au kwa zawadi nzuri ukampa mtu zawadi hasa wale awamu wanaokuja kuhudhuria katika vikao vya ilmu wapendezee si wewe wataka kupewa tu kuna baadhi ya watu waniona waniona hata kanzo wanunulii bwana ha. yaani wewe kumbe wafanyafanya wataka kununuliwa kanzo kila siku nawasomesha hata siku moja basi mmoja anialiki ya pilau mlinganizi we mpapa we papa wewe watu watakukimbia hawezi watu kuishi na mtu kama wewe lazima uwe mkarimu kama mlinganizi tizama mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani alivyokuwa mkarimu nyote mafahamu kisa cha yule badwi aliyekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akaona mbuzi nyingi zime zimekuja za sadaka au ngawira kwa mtume الله عليه وسلم mtume صلى الله عليه akamwangalia yule bwana akamwambia wapendelea uwe na mfano wa mbuzi kama hao wao wako yule bwana sema napenda sana mwambia basi wako chukua ndanao ni wako ushakupa yule bwana awachukua wale mbuzi awachunga wapeleka kwao huku wapiga kelele aslimu ya qaum awaambia jamaa zake silimuni mwachelewa fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhsha alfaqr muhammad atoa kutoa kwa yule ambaye haogopi umaskini atoa alayhi salatu wassalam ngalia alivyomwathiri akawa ni sababu huyu kuwalingania watu wake katika Uislamu na mifano kama hii iko mingi nyote mwaifahamu mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa alayhi salatu wasalam na huruma na rehma na watu wakati mwingine mpaka waweza kunusuriwa kwa batil na awama waweza kuwa ni batil lakini nafanani kwa nini kwa sababu ulikuwa mpampa kitu zawadi nini hii imetokea Sudan kuna mmoja katika walinganizi wa sunna alikuwa yuwajua kuwa da'wa ya sunna haikubaliki pale akawa yuamiliana wale awamu kwa muamala mzuri awapa zawadi hapa akipata senti yule ajua ana tabu ampelekea shika hii takusaidia amiliana nao muamala mzuri sasa kuna mmoja njibonge kubwa lina miguvu hivi pia ni ratib pale msikiti siku moja akatoa kalima akazungumza kuhusu tauhid kasimama sufi khurafi pia kelele wewe sio jamaa ambaye apiga kelele za nini si huyu afundisha qala allah ghazi sema ah huyu wapinga asema hakuna mawali sijua uongo wao vile wanavyo hakuna mawali astaghfirullah yule jamaa jikubwa lile asema hata mitume hakuna kwani nini amguse uone kufru akazungumza kufru yani lakini yani kwa, kwa namna alivyoathirika na ule wema tuwafanyiwa wacha mawalii pia hata akasema mitume wako mimi nitamtetea makosa makosa azungumza neno la kufru lakini lazima afanye nini amnusuru ami ajui chochote akuzungumza kuwapinga utume a yani haufanyi kitu nini ni ule wema alikoyofanyiwa asawa pomba ah, ah, kusema hivyo makosa si sawa mitume wapo na mawalii wapo tunatumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini kule kuwafanyia wema wale unaowalingania ukaishi na wao vizuri na ukarimu ni sababu ya kuathiri sana kuifuata haki na kuikubali kabisa wala hii haionyeshi kuwa ah mbona yuwahonga yule ah, ah, ah wewe angalia watu wa batil katika rafidha namna gani wanaobeba watu wanavyobeba watu akiwekewa tu mtu kila mwezi basi wamshia kijinga tu na iwajua wazi ni batil sasa wewe mtu wa haki ndio utakana uwe hivyo wewe mtu wa haki ndio watakikana uwe mkarimu uwe karibu na awamu uwasaidie kwa neno zuri kwa zawadi au iadatin uende ukawatembelee wakiwa wagonjwa أو لطف في الخطاب أبولي كتك مزنغمزو أو رفق في المعاملة أبولي كتك كعمليان نواو إلى غير ذلك أمن جنيه كتك نجيه كما يزي وكثيرا ما يأتي في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا مرني يتونا جنبه كما يلي كوا صلى الله عليه وسلم فلما عاد صلى الله عليه وسلم هذا المريض وأدخل عليه أنسا وسرورا قال له حينئذ أسلم تم سلام alipokuja kumtembelea kijana wa Kiyahudi akaingiza furaha katika moyo wake hapo hapo akaichukulia nafasi ya kumuita katika nini katika Uislamu aslim silimu fasharaha Allah sadrahu lilislami faaslama Allah akakifungua kifua chake kwa ajili ya Uislamu akasilimu فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar mtume salama akatoka pale akiwa yosema maneno haya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuokoa kutokamana na moto kwa muamala mzuri ni jambo muhimu sana katika da'wa hii ni faida adhima tunaopata katika hili tukio kuwa daia atakikana aamiliane na wale anaowalingania kwa muamala mzuri wahisi zile tabu zao uko pamoja na wao si lazima uwe utakuwa tajiri la la la akiwa mgonjwa ukienda kumtembelea ni muamala mzuri kuzungumza na yeye maneno laini yule unayemlingania ni muamala mzuri kwa kwa njia hii biidhnillah ta'ala ni sababu ya watu kuifuata haki na kuinusuru hasa katika hii asri tunaoishi watu wamechora sura mbaya sana ya ahlusunna sunna na maskini wengi katika awamu wakawaamini wale duatu su kuwa yale wanaoyasema ni kweli na si kweli sikia hawa msikiti wao ukienda bwana suruali yako pale kama ndefu yakatwa mwana makasi pale mlangoni hamjasikia maneno yasemwa yasemwa jamaa husema msikiti fulani ukienda kuna jamaa angeti na makasi pale mlangoni ukiingia tu ya kukata suruali yako pale chini kama kanzu yako ndefu haikatilia mbali na watu katika awamu waamini kuwa ni kweli na kama wanyuanyua ndevu wawekwa safu ya nyuma waambiwa wewe mwanamke wanaume wenye ndevu ndio waswali mbele na mtu aweza kutoa hii story akwambia nilikuwepo mimi nilikuwepo sikwambii mtu wa mbali mimi mwenyewe nilikuwepo na mimi sina nywa ndevu nkaambua rudi nyuma wewe ukasikia ah, kweli bwana si wazungumza alikuwepo uongo mtupu uongo mtupu na mtu hamchi Mungu aeleze ile tukio kama alikuwepo kweli ya subhanallah sasa sisi tuishi katika mshtama wa aina hii wewe enda mahali watu washakuangalia na sura ah yule no ngoja usikie sasa aje akute tofauti na vile watu wanavyosema si hivyo kabisa uongo mtupu maneno ya uongo wasingizie hawanayo hayo mambo nayozungumza ah, kumbe mwasema uongo ni kama wale walisema hawa hawa mtume hata katika khutba zao za juma hawamswalii mtume alayhi salatu wassalam mara akifika pale asikia khutba qala Allah ta'ala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam na alikuwa mtu msalama akifanya kadha na alikuwa mtu msalama akihimiza kadha asikia sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam kichwa cha mzunguka si ah, naambiwa hawa hamswali mtume hawampendi mbona khutba nzima mwanzo mpaka mwisho ni aya za Qur'ani hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam sasa wampendi mtume vipi ndio pale ule muamala mzuri waja mimi basi niko na nyinyi bwana mimi niko na nyinyi kwenye daura ya mwisho ya wito tulikwenda mara ya mwisho kabla ya dhulhijja kulikuwa na bwana mmoja ni mkulima nafikiri atoka huko anasikia sauti ile daura kaja akakutana naye pale mlangoni msikitini baada ya nafikiri ilikuwa ni wakati wangu kutoa muhadhara nikimaliza akaniongojea nje salamu alaykum salamu Ana mimi mimi natoka huko. Nilikuwa nalimalima huko nasikia sauti nikaja kusikiliza. Ilikuwa nitakujua kujua huu wahabi nini huu hawa mawahabi nani hawa nasikia watu tu kunasema hawa ah, wazungumza wa mawahabi hawa nkaja mimi kusikiliza ehe ukawaonaje wa mawahabi asema maneno yaingia akilini kabisa maneno yaingia akilini mmeelewa kabisa si maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wewe ujue kuwa namna gani watu wanavyochafuliwa akili sasa nkuja kunifuata niambia naomba bwana ukija tena njoo na vitabu vitabu hivi mtuganyize nitaka kuujua zaidi huu wahabi nini naambia usi wahabi hizi ni sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hao maadui wa mtume sallam hawa ndio maadui wa mtume sallam maadui wa sunna za mtume sallam ndio wazungumza hivyo hawa mahurafi khurafi masufi hawa hawa maadui wa sunna sasa kwa ule uadui wao wataka kuchapa kuharibu sura ya wale watu wa haki ndio waita mawahabi waita nani lakini si kweli ya mambo yote wewe futa kwenye akili yako kwani wewe usikia baya nimezungumza ah, ah. maneno yaingia akilini kwa mtu nafikiri tulikuwa tunazungumza kuhusu tauhid wataka nani aombwe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake kwa watu wamechafuliwa vichwa wamepewa sura tofauti ahli sunna na hawa ahli bid'a hawamchi Allah katika kusema uongo hawajali mimi naona nakala imeandikwa na na ansar sunna wale wa, wa Tanzania au Tanga juzi nani Sheikh Abu Hashim alikwenda kwenye harusi Jumamosi nafikiri iliyopita wametoa nakala majadida wavamia na kupora mamlaka aliyopewa Sheikh Salim Bafadhil mdhamini wa taasisi ya vijana wa Ansar kusimamia harusi ya mtoto wa Lakh Salmin Al-Jabir mdhamini wa baraza la Sunna Tanzania Basuta hii Basuta usiseme Mombasa waweza kuonekana sema Bashuta watu wakacheka ha hii tajeni huko huko kisha hapa kukaandikwa sio wakavamia majadida wakavamia sasa leo mmemwona Sheikh Abu Hashim nikacheka naambia da nasikia mmevamia walicheka kwa sababu urongo mtupu wallahi uongo mtupu mwanzo mpaka mwisho barahayani andika uongo mtupu hana haya واذا لم تستحي فاصنع ما شئت mwanzo mpaka mwisho uongo mtupu andika uongo hana ukweli moja tu mara sijui yani kama wamepigania ile maiki ile wakaweka wao kando ukisimama utafikiri watu mababe mababe hivyo wanakuja kumbe mambo ya mpango tangu na mwanzo ile harusi atakayezungumza ni huyu atakayezungumza sasa wao hawakupangwa hasa kwa vile hawakupangwa na wafuasi wao wamehudhuria labda walitaka kuonesha watu kuwa sio kuwa tukupangwa tulipangwa lakini wale jamaa wakaja wakatu wakatuvamia kwa sisi tukaona haina haja ya vurugu kwenye harusi ya watu alafu hapa akazungumza hii ratiba ilivyopangwa hata ni kinyume na sunna sasa ulikuwa watakia nini kama ni kinyume na sunna mbona wasema mmeporwa si kinyume na sunna eh, iwache basi kile ninachotaka kueleza ni kuwa watu wa bid'a hawana haya pole pole hawana haya katika kusema uongo kaa tu chini kaa nyosha mguu eh nyosha mguu mama mm. kufa kwa ahlul bid'ah sasa hawa wajiita ansaru sunna hawana haya hawa makhurafa watakuwaje si squared mm, hii ndio hali wallahu musta'an kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kuamiliana na watu muamala mzuri ili kuwavutia katika sunna subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik